Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 120. prije Krista. Jugurta, nezakoniti sin Masinise, vladara sjevernoafričke kraljevine Numidije, biva usvojen od Mikipse, najstarijeg zakonitog sina Masinise. Taj postupak usvajanja nije išao lako. Mikipsa se nastojao riješiti popularnog jugurte tako što ga je poslao u Hispaniju, kako bi tamo kao rimski saveznik služio u dugoj i teškoj opsadi Numancije. Ali Jugurta je preživio tu opsadu i za vrijeme nje sklopio vrijedna prijateljstva s Rimljanima. Među njegovim prijateljima bio je i Publije Kornelije Scipion Emilijan, čovjek koji će 146. godine zapovijedati razaranjem Kartage. Pored toga sprijateljio se i sa nizom rimskih senatora. Ta prijateljstva pomogla su mu u pritisku na Mikipsu. Dvije godine nakon usvajanja Mikipsa je umro i kraljevstvo je podijeljeno između Jugurte i dva Mikipsina zakonita sina. Jednog od njih, Hjempsala, Jugurta je dao ubiti. Drugi, Adherbal, uspio je protjerati Jugurtu iz kraljevstva ali Jugurta je onda otišao u Rim i tamo je uz obilno podmićivanje senatora i rimskih magistrata uspio ishoditi da Rim, saveznik Numidije, izvrši pritisak na Adherbala. Rezultat dogovora bio je da je Jugurta dobio zapadni, bogati dio Numidije, a Adherbal južni i siromašni. Činilo se da je Jugurta nezaustavljiv. 112. godine prije Krista napao je Adherbalov dio kraljevstva. Zaposjeo glavni grad istoka Numidije Cirtu, danas Konstantin u Alžiru, ali onda učinio prvu veliku grešku. U naletu na glavni grad jugurtini vojnici poubijali su rimske poslovne ljude i trgovce. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. Rimska oštra reakcija na te zločine prisilila je senat da pošalje snage kako bi disciplinirale jugurtu. Kako su te kampanje u najboljem slučaju imale ograničen uspjeh, ponovno se pokušalo diplomacijom. Ali to je bilo uzaludno. Posebno 111. godine, kad je Jugurta čak došao u Rim i kada je trebao tribunov veto da mu se zabrani govorenje u gradu. Godine 110. Senat je odbio sporazum koji je ugovorio rimski zapovjednik u Numidiji i na površinu je izbilo opće nezadovoljstvo cijelim postupanjem s numidijskim problemom. Razumljivo, Jugurtu se sumnjičilo da je kupio šutnju ili podršku niza senatora. Na posljedku on je imao bliske veze s imućnim Rimljanima od vremena kada je služio kod Numancije pod Scipionom Emilijanom. U Rimu je veći dio ljudi bio bijesan zbog jugurtinih postupaka. Smatralo se da on na najgori način ponižava Rim potplaćuje rimske senatore i magistrate i koristi svoja poznanstva. Tek 109. prije Krista stvari su se u Numidiji malo popravile. Te 109. godine prije Krista za zapovjednika rimskih trupa u Numidiji imenovan je Quint Cecilije Metal. On je bio vođa optimata, stranke bogatih i konzervativnih aristokrata, mahom članova senata. Metel je bio pošten i trezden zapovjednik koji je za vođenje rata protiv Jugurte dobio nadimak Numicki. Za svog tribuna odabrao je Gaja Marija, koji je rođen oko 157. godine prije Krista pored Arpina u Laciju. Do rata s Jugurtom Marije se iskazao kao hrabar i vješt vojni zapovjednik. U Hispaniji je postao slavan zbog svog rata s hispanskim gerilcima. U Numidiji Marijeva slava još je više narasla. Starogački povjesničar Plutarh u njegovom životopisu piše. I premda je rat donosio mnogo teškoća, nikad nije ustuknuo pred velikim naporom, niti prezreo neki od sitnih, nego je nadmašivao sebi počinu ravne razboritošću i osjećajem za opću dobrobit, a s običnim se vojnicima natjecao u jednostavnosti i izdržljivosti, te tako stekao njihovu veliku naklonost. Jer uopće se čini da je svakome utjeha za njegov trud da vide drugoga kako ga dobrovoljno s njime dijeli. Čini mu se naime da se uklanja element prisile, a za rimskog je vojnika najugodniji prizor kad vidi zapovjednika kako javno jede zajednički kruh, počiva na prostoj slamarici ili se s njime prihvaća posla oko nekog groba ili palisade. Gaj Marije postao je miljenik vojnika u Numidiji. Bio je rodom vitez, a ne aristokrat iz senatorskih redova. Vojnicima koji su počeli prezirati senatore koji su poslovali i trgovali s jugurtom, dok su oni krvarili u Numidiji, Marije je bio zapovjednik kojeg su slijedili bez pogovora. Legenda u njemu pronosile su se vojskom. Jedna od njih ticala se operacije koju je morao podnijeti. Plutarh piše. Imao je, kako se govori, na obje noge jako proširenje vena i kako mu je taj deformitet smetao, odluči da se preda u ruke kirurgu i pruži mu jednu nogu, ne davši se vezati, niti se pomaknuvši, niti zajauknuvši, nego podnijevši nepomična lica i šuteći neizdržive bolove pri operaciji. Ipak, kada je liječnik htio prijeći na drugu nogu, više je ne dade, rekavši da vidi da izlječenje nije vrijedno bolova. Metal je Marijevu popularnost vidio kao prijetnju ne samo njemu, već i stranci optimata. Gaj Marije postajao je najpopularniji političar među popularima, strankom plebejaca. Sukobi su se zaoštrili kada je 108. godine Marije Metala obavijestio da se namjerava kandidirati za jednog od konzula. Metalu se nije svidjelo to što se Marije kandidira za konzula. Marije sa svojom slavom bio je siguran pobjednik. Metel je prvo zabranio Mariju da ode na odsustvo kako bi se kandidirao za konzula. Nakon toga mu je predložio da čeka da se njegov sin, kojemu je bilo 20 godina, zajedno s njim kandidira za konzula. Ta ponuda da s mekoputnim mladim aristokratom dijeli konzulsku čast činila se Mariju kao najveće poniženje. Marije se bez obzira na metalovo protivljenje otisnuo za Rim i na izborima pobjedio za konzula. Plutark ovako piše o Marijevoj kampanji za konzula. Njegovi su drski govori, puni prijezira i oholosti, vrijeđali prve ljude u Rimu jer je vikao da svoj konzulat odnosi kao ratni plijen od mlitavosti plemiće i bogataša i da se on pred narodom može hvaliti vlastitim ranama, a ne nadgrobnim spomenicima umrlih ili tuđim portretima. Gaj Marije izabran je za konzola za 107. godinu prije Krista. Vratio se u Numidiju i od ljutog metala preuzeo zapovjedništvo u ratu s Jugurtom. Nemilosrdan kao i uvijek, Marije je slomio jugurtu i njegove pristalice. Ali u trenutku najvećeg triumfa, sve je to pomutio jedan mladi aristokrat. Klica sukoba koja je razorila Rim pojavila se 105. godine prije Krista, u zadnjoj godini rata protiv jugurte. Za svog kvestora, magistrata koji se bavio između ostalog i plaćama legionara i pomoćnih trupa, Marije je imenovao mladog aristokrata Lucija Kornelija Sulu. Sula se pak sprijateljio sa Bokhom, jugurtinim zetom. Prijateljstvo je sklopljeno kada je Sula sa svojim vojnicima spasio Bokha od bande numidskih pljačkaša. Bokho je u Suli našao spasitelja. Plutarh u Sulinom životopisu piše. Bokho je, međutim, već odavno mrzio svog zeta Jugurtu i bojao ga se. Pa kad je ovaj bio poražen i potražio utočište kod njega, Bokho je, radeći mu o glavi, pozvao k sebi Sulu, želeći da njegovo uhićenje i izručenje radi obavi Sula nego on sam. Izvijestivši o tome Marija i uzevši sa sobom malen broj vojnika, Sula se izloži najvećoj pogibli, jer se pouzdao u Barbarina vjerolomna i prema svojoj najbližoj rodbini, te se, da bi se dokopao drugoga, stavi njemu u ruke. No ipak, dobivši u svoju vlast obojicu i dovevši sebe u situaciju da mora prekršiti vjeru jednome ili drugome, poslije duka kolebanja Boko se najzad opredijeli za prvotnu izdaju i predade Suli Jugurtu. Marije je proslavio triumf za pobjedu nad Jugurtom, ali činjenica da je mladi Sula ulovio numitskog kralja grizla je Marija. Sula je dao sve od sebe kako bi iskoristio činjenicu da je baš on uhitio omraženog rimskog neprijatelja. Na svoj prsten pečatnjak dao je urezati prizor predaje jugurte i od tog se trenutka njime neprestano služio kako bi zapečatio svoja pisma i dokumente. Gaj Marije bit će sedam puta biran za konzula i proglašen je drugim spasiteljem Rima. Pod njegovim zapovjedništvom legije će zaustaviti navalu germanskih naroda Cimbra i Teutonaca a legionari će biti spremni na najgore napore i muke i s ponosom će nositi naziv Marijeve mazge. Marije će postati vođa stranke populara. Lucije Kornelije Sula također će polako stjecati vojničku slavu. U savezničkom ratu dokazat će se kao zapovjednik i Sena će mu povjeriti zapovjedništvo u velikom ratu protiv ponskog kralja Mitridada VI. Eupatora. Ali neprijateljstvo između Marija i Sule koji je izrastao u vođu stranke optimata, dovešće Rim do prvog otvorenog građanskog rata. Klica sukoba iz rata s Jugurtom dovešće Rimsku republiku u stanje otvorenog sukoba. Sula je u Rim ušao 83. godine prije Krista. Marije je bio mrtav već tri godine, ali to pobjednika nije spriječilo da se obračuna s protivnicima. Jedan trenutak tog obračuna ovako opisuje Plutarh. Pošto se sad Sula dao na ubijanje i stao puniti grad u morstvima bez broja i granica, kako su mnogi bili smicani i žrtve osobne mržnje, premda nisu imali nikakvih problema sa Sulom, ali on to dopuštao ugađajući ljudima iz okoline, odvaži se jedan od mladih ljudi, Guy Metal, da u Senatu zapita Sulu kad će jednom biti kraj tim nevoljama i kako daleko kani poći prije nego mogu očekivati da prestanu takvi postupci. Ta mi ne tražimo od tebe, reče, oslobođenje od kazne za one koje si odlučio smaknuti, nego od neizvjesnosti za one koje si odlučio ostaviti na životu. Građanski rat između pristalica Sule i Marije bio je prvi otvoreni građanski rat u rimskoj povijesti. Od vremena kada su braća Grakho pokušale reformirati republiku, do Sule i Marija republika je prolazila kroz niz sukoba i obračuna. Tu neće biti kraj. Veliki građanski rat tek se spremao. Prvi triumvirat, dogovor Pompeja, Krasa i Cezara, raspadao se, govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilištem Macquarie u Sidneju treba se uzeti opet u obzir kako je Sula pokušao vratiti stvari tamo gdje se nisu mogle vratiti. Povijest se ne može vratiti, te, znači procesi se ne mogu vratiti. Njegove reforme su pokušale znači, napraviti neki ultrakonzervativni Rim, što nije moglo funkcionirati i vrlo brzo su se te njegove reforme raspale i da kako opet je bilo otvorena igra za sve. Jednostavno ova trojica su vidjeli Pompe je bio nezadovoljan zato što je li on se vratio nakon tih kampanja u, na, istoku, on je imao utjecaj koji on htio imati. Možda nije htio svu vlast za sebe, ali je htio imati taj... On je zapravo prvi došao sa tom idejom Prinkepsa, prvom prvog među jednakima, ali većina, osobito ta jedna skupina aristokratska oko, ovoga Marka Porcija Katona, nije, jednostavno nije to dozvoljavala, tako da on nije dobio ono što je htio dobiti. S druge strane, Kras je imao interes krupnog kapitala i želio je to progurati, a Cezar je jedan, znači, vrlo e, sličan konkvistador ovome Pompeju, koji je tu vidio kako mogućnosti kako bi mogao jeli, postati ono što je želio, htio biti prvi tom natjecateljstvu na toj ljestvici biti prvi, a on je vidio to kroz vojnu, vojna znači osvajanja, ali kroz čuvanje utjecaja u Rimu, jer to je bio taj problem što veliki generali se vratili u Rim, nisu imali tu vrstu vlasti više i bili su opet izloženi i kritici i jednostavno nisu mogli očuvati tu vlast koju su imali među, među legijama dok su, dok su bili na terenu. Gnej Pompej rođen je 29. rujna 106. godine prije Krista u Rimu. On se mogao pohvaliti pripadnošću senatskom staležu, ali njegova obitelj nije bila dugo pripadnik aristokracije. Prvi član obitelji, Pompej, izabran je za konzula 141. godine prije Krista. Pompejev otac bio je konzul, vojskovođa, bogataš i jedan od najomraženijih ljudi u Rimu. Nakon što je Strabon Pompej umro, bio je pogođen gromom, građani Rima strgnuli su njegovo tijelo sodra i izružili ga zbog svega što je učinio. Ronald Syme u knjizi Rimska revolucija ovako opisuje Pompejevog oca Strabona. Pompej Strabon, nakon što je skršio talijanski ustanak u Picenumu, iskoristio je svoj utjecaj i vojsku za osobne probitke i igrao je pokvarenu igru kada je izbio građanski rat između Marija i Sule. Bio je brutalan, pokvaren i podmukao i vjerovalo se da je isposlovao ubojstvo konzula. Kada je umro od prirodne, ali od Boga poslane smrti, stanovništvo je rastiralo njegov sprovod. Strabon je bio zlokoban karakter, omražen od neba i plemstva zbog dobrih razloga. Pompej nije bio tako opak poput oca, ali ni on imao puno skrupula. Otac mu se borio na strani Marija i Populara, Pompe je nakon njegove smrti promijenio stranu i borio se za Sulu i Optimate. Pobjednik u građanskom ratu bogato je nagradio Pompeja, dao mu je svoju pokćerku za suprugu i natjerao je senat da Pompeju da zapovjedništvo u Africi i na Siciliji. Tamo je Pompej brutalno uništio ostatke Marijevih pristaša. Trupe koje su pod njim služile dale su mu nadimak veliki, a protivnici su ga nazivali sulinim krvnikom. Kada je dobio te nadimke, bio je star tek nešto više od 25 godina. Nakon što se Sula povukao iz politike i odrekao doživotnog diktatorstva, Pompe je podržao Marka Lepida u izborima za konzula za 78. godinu prije Krista. Kada se Lepid dokopao konzulstva, pokušao je izvesti prevrat. Pompej se onda okrenuo protiv njega i vodio je oružano svrgavanje Lepida. Onda je odbio raspustiti vojsku dok mu Senat nije dao prokonzulsku vlast kako bi otišao u Hispaniju kako bi se borio protiv Sartorija, jednog od preživjelih Marijevaca. Iz Hispanije Pompej se vratio kao pobjednik. Uspio je slomiti Sartorijevu pobunu, jednu od prvih velikih gerilskih kampanja u povijesti. Bio je to tek početak Pompejeve slave. Roland Syme piše. Kada se nakon šest godina odsustva vratio u Rim, nakon što je priveo kraju rat protiv Sertorija, Pompej se udružio s drugim vojnim zapovjednikom Krasom i izveo je miran državni udar. Nakon što su izabrani za konzule, Pompej i Kras su 70. godine prije Krista ukinuli sulin ustav. Vitezovi su dobili svoj udio u sudovima s porotom. Tribuni su vratili ovlasti koje im je Sula oduzeo. Uskoro su ovi sve to vratili Pompeju. Kroz zakon koji su donijeli tribuni, narod je svom prvaku dao golemo zapovjedništvo u ratu protiv pirata s prokonzularnim ovlaštenjima na dobalama sredozemlja. Nijedna provincija nije bila izvan njegovog nadzora. A prije četiri godine Pompej nije bio senator. Propast republike, želja za vladavinom jednog imperatora bila je stalna i impresivna. Nakon što je oslobodio sredozemno more od pirata, Pompej je na prevaru oteo od Lukula, koji je vodio uspješan rat protiv Mitridada, zapovjedništvo u tom ratu. Iz rata s tim ponskim kraljem Pompej se vratio kao gospodar istoka i basnoslovno bogat čovjek. Zajedno s drugim basnoslovno bogatim čovjekom, Markom Licinijem Krasom i sa Gajem Julijem Cezarom, čovjekom koji je uzdizao stranku populara iz pepela, Pompej je podijelio vlast u Rimu i njegovim posjedima. Prvi triumvirat te trojice sklopljen je tajno. Godine 56. prije Krista Pompej krasi Cezar ponovo će ovoga puta javno na sastanku u gradu Luki podijeliti Rim i njegove posjede. Kad se vide, osobito tijekom građanskog rata između Cezara i Pompeja, Pompej je jednostavno procijenio, što se ispostavilo strateškom greškom, da njegov povlačenje na istok, gdje je on imao puno više svojih klijenata, koji su imali puno masnije jeli, bankovne račune, bi mu omogućilo prikupiti veću i vojsku i platiti vojsku, u svoje legije. Znači ti klijenti rimski su ne samo plaćali to kroz porez, direktan i indirektan, li kad Pompe traži malo financijske pomoći da se podmaže, da kako da to ne ide u onaj porez koji se inače plaća, nego se to njemu posebno onaj daje, kroz e, vojne kontingente, rimske legije su činile okosnicu rimske vojske. To je nešto možda što sam trebao isto spomenuti, ali vjeli većinu su činili ti auxiliari pomoćne postrojbe koje su se između ostalog regrutirale i od saveznika koji su davali, ne, znam, kretanski strijelci, konjica numidjanska i tako dalje, koji su bili specijalizirani između ostalog, to je bio dio tog danka i poreza koji se, koji se plaćao Rimom, tako da je njih to dosta na znači financijski, a i kroz, kroz e, ljudstvo koje je sudjelovalo u tim, u tim ratovima i strpilo. Znači, strpilo je cijeli taj umreženi globalni mediteranski svijet koji je Rim uspio kontrolirati, jer mi govorimo tu jednom procesu takozvanog Abdulafinog drugog Mediterana koji traje negdje od 8. 9. stoljeća prije Krista kad se te, te e, mreže, ta umreženost Mediterana postaje sve, sve gušća i gušća, tako da, da mi zapravo možemo praviti paralele između procesa globalizacije danas i onoga što se događalo već negdje u trećem, drugom stoljeću prije Krista i Rim je znači politički uspio ujediniti taj globalizirani mediteranski svijet, tako da jedna kriza, jedan, jedan građanski rat je automatski imao posljedice na sve dijelove tog umreženog sustava, a negdje su oni bili da kako i direktni kroz porez, kroz nemogućnost trgovine, nemogućnost komunikacije i jeli, ratna razaranja sama po sebi. Gaj Julije Cezar rođen je 12. ili 13. srpnja, najvjerojatnije 100. godine prije Krista. Cezarov gens bili su Julijevci, patrici, pripadnici prve rimske aristokracije. Cezarova obitelj izvodila je svoje podrijetlo od Venere, božice ljubavi ali u doba kada se Gaj Julije Cezar rodio, Julijevci su imali samo svoje ime. Nisu bili bogati, utjecajni, a ni konzervativni. Zato se Gaj Julije Cezar kao mladić odlučio uključiti u stranku populara i bio je Marijev pristaša. Sulinim vojnicima izmakao je tako što je njihovom zapovjedniku Korneliju dao mito od dva talenta zlata. Toliko je Sula plaćao bilo kome tko mu donese glavu proskribiranog čovjeka. Dok je bježao iz Italije, zarobili su ga gusari iz Kilikije. Oni su za njega tražili otkupninu od 20 talenata. U zatočeništvu gusara Cezar je pokazao dio svog karaktera. Tada mu je bilo 20 godina. Plutarh piše. 38 dana je posve bezbrižno sudjelovao u njihovim igrama i tjelovježbama, kao da ti ljudi nisu njegovi otmičari, nego kraljevski tjelohranitelji i kako je pisao pjesme i neke govore, uzimao ih je za slušaoce i one koji se nisu divili u lice je nazivao neobrazovanima i barbarima, a često im uz smijeh zaprijetio da će ih povješati. A kad stigne otkupnina iz Mileta i on, plativši je bi pušten, odmah opremivši brodove posadom, zaplovi iz Miletske luke na gusare. Zatekavši ih još usidrene kod onog otoka, većinu njih dobije u svoje šake. Njihov novac uzme za plijen, a njih baci u zatvor u Pergamu, pa osobno pođe namjesniku pokrajine Aziju Juniju, smatrajući da njemu kao pretoru prinadleži da kazni uhvaćenike. Ali kako je pretor bacao čeznutljive poglede na njegov novac, ta nije ga bilo malo, i neprestano ponavljao da će na miru razmotriti njegov slučaj, Cezar ga ostavi pa pođe u Pergam i izvevši razbojnike iz zatvora, sve ih dade razapeti na križ, kao što im je više puta navijestio na otoku kad su oni mislili da se šali. Godine 69. ili 68. prije Krista Cezar je izabran za pretora. Bila je to njegova prva politička dužnost. Tada je umrla njegova supruga Kornelija i Julija, Marijeva udovica koja je bila i Cezarova rođaka. U oči pogrebnih svečanosti Cezar je potajno dao izraditi slike na kojima su prikazane Marijeve pobjede. To je optimate razbjesnilo. Počelo se govoriti da taj jedva 30-godišnjak stremi tiranije. Do 61. na 60. godinu prije Krista Cezar je vještim političkim manevriranjem uspio k sebi privući Pompeja i Krasa. Kras je bio jedan od najvećih Cezarovih pozemljivača novca. Pompej je bio najslavniji vojskovođa i bogataš. Kras je bio bogataš s nešto vojničke slave. Cezar pak nije imao ni slave ni novaca. Sve će to nadoknaditi u jednom desetljeću njegova strategija je bila da bude glavni u Rimu, da bude znači na toj ljestvici možda, možda prvi. Postoji onaj, je li to apokrifno ili nešto Plutar kaže da, da bi on da, da bi Cezar rekao bio rađe prvi u nekom selu Hispaniji nego drugi u Rimu. Znači vjerojatno vrlo ambiciozna osoba. Druga stvar, on u svoju obranu kroz, kroz ove građanske ratove kaže jednu stvar koja je vrlo bitna, govoreći o sebi da kako u trećem licu, da je Cezar uvrijeđen. Izjavio je da je njemu samo dostojanstvo države bilo prvo i preče od života. Ražalostilo ga je što su mu politički neprijatelji oteli naklonost rimskog naroda, zatim što su mu od zapovjedničke časti oduzeli pola godina i zadržali ga u Rimu, premda je narod bio zaključio da se mora kod sljedećih izbora i o njemu odsutnom voditi računa. Ipak je gubitak svoje časti mirne duše podnosio za državu, jer je Senatu poslao pismo u kojem je tražio da jedan i drugi raspuste vojsku, ali se nažalost to nije moglo ostvariti. Eto, sad se po cijeloj Italiji novači, a zadržavaju se dvije legije što su mu ih pod izgovorom Partskog rata bili oduzeli, dok se po cijeloj zemlji naoružavaju građani. Zar sve to nije usmjereno na njegovu propast? Zbog te uvrede on ide u rat. Kodeksu e, rimskog e, pripadnika rimske elite čast je bila vrlo bitna. Tako da, ovaj, da su oni često vrlo emotivno reagirali kada je taj koncept časti, rimske časti, bio povrijeđen. I ne samo na razini osobnoj, nego i na razini, recimo, ako je Rim ponižen u neku kartažani, kako su ih ponizili, oni su da kako išli na to osvetiti se, zato što je to bila ureda rimske, rimske časti. Tako da, da je kod Cezara vrlo bitna taj honos, ta jeli, čast koju on mora obraniti zato što je povrijeđeno od stvari od strane ljudi koji su to jeli, radili protiv njega. Tako da mislim da, je, da tu nije bilo strategije, da je to bilo znači, stihijski, emocionalna, znači vrlo, vrlo reakcija, se pređe Rubikon, da se krene u sukob s Pompejem, da su te stvari možda nama izgledaju ovdje da idu k neumitnom kraju, ali iz perspektive aktera, sudionika u tome, ne vjerujem da su izgledale neumitne i vjerujem da, da oni nisu mogli predvidjeti sukob tako velikih, e, velikih razmjera. Tako da ne mislim da je ili Cezar ili bilo tko od njih zbilja imao neku strategiju. Ne možemo govoriti o nekoj čak ni strategiji Rimskog senata. Oni su znali otprilike e, mi tradicionalno tu ne ratujemo, tradicionalno tu radimo to i to, ali da je tu postojala neka velika strategija, ne, zato što se tu radilo o magistratima koji su se mijenjali svake godine, nije se znači mogla jedna kohezivna politika, nisu imali institute za, za vanjsku politiku, nisu imali eksperte za vanjsku politiku. To je sve bilo vrlo stihijski i ovaj sam Cezar mislim da je tu bila reakcija, znači ambicioznost, emocionalna reakcija, znači taj kod ponašanja njihov koji mi moramo shvatiti, ne možemo ga po, Cezara poistovjećivati s nama danas, ne moramo gledati u kontekstu e, znači svog vremena i svog kulturnog e, habitusa. U siječnju 49. prije Krista Cezar je prešao Rubikon. Prelazak rijeke značio je kršenje rimskih zakona i građanski rat. Cezar se u to upustio samo s jednom legijom na raspolaganju. Bila je to njegova vjerna 13. legija. Ali Cezar je pokrenuo svoj munjeviti rat. S 5000 legionara i 300 konjenika u dva mjeseca postao je gospodar Italije. Pompej i njegovi ljudi povukli su se u Grčku. S Pompejem je otišlo nekoliko legija i većina senatora i aristokrata. Pompejeva strana doživljavala je udar za udarom. Prvo je Cezar za dva mjeseca zagospodario Apeninskim poluotokom, a onda je pod svoj nadzor stavio bogatu Hispaniju, koja se smatrala sigurnim Pompejevim uporištem. Cezar je još uvijek imao manje vojnika i u trenutku kada su se Pompejeva i Cezarova vojska srazile 48. godine prije Krista kod Farsale u Grčkoj, Pompej imao veće snage na svojoj strani ali Cezarovu vojsku većinom su činili veterani koji su s njima prošli godine ratovanja u Galiji. A Pompej u svojoj vojsci imao zapovjednike i senatore koji su prije odlučujuće bitke dijelili plijen. Događaj uoči bitke kod Farsale ovako opisuje Plutarh. A kad je Cezar sam kanio pokrenuti bojni red svojih legionara i već išao naprijed u akciju, ugleda najprije jednog od svojih centuriona, čovjeka njemu odana i iskusna u ratu, kako hrabri svoje podređene i poziva ih na natjecanje u srčanosti. Obrativši mu se po imenu reče Čemu nam se nadati Gaje Krasinije i kako stoji s našim samopouzdanjem? Tad Krasinije, ispruživši desnicu, jakim glasom odgovori – Pobjedit ćemo sjajno Cezare, a mene ćeš danas pohvaliti živa ili mrtva. To rekavši, prvi se trkom baci među neprijatelje, povukavši sa sobom svojih dvadeset vojnika. Ali kad je probio prvi red i napredovao dalje sjekući mnoge i silom se probijajući, bi zaustavljen udarcem mača u usta, tako da mu je vršak izašao na zatiljak. Bitka kod Farsala je bila još jedna briljantna pobjeda Cezara. Imao je upola manje vojnika. Pompa imao 45 tisuća, Cezar 22 tisuće vojnika. Pompa je postavio glavninu konjice na lijevo krilo svog pješaštva, nadajući se da će tako slomiti Cezarovo desno krilo. Cezar je to predvidio i za mješovitog sastava konjice i pješaštva na svom desnom krilu postavio je najboljih 2000 legionara. Pompejeva konjica otjerala je Cezarovu, ali ona se našla pred elitnim legionarima koji su od Cezara dobili na putak da ne bacaju svoja koplja, već da njima ubadaju konjanike u lice. Cezar je smatrao da Pompejevi gizdavi konjanici neće moći podnijeti prijetnju unakaženja lica. Pompejeva konjica se slomila, Cezarovi elitni legionari obrušili su se na Pompejevo lijevo krilo koje je počelo popuštati. Tada je Cezar u bitku uveo pričuvu i cijeli se Pompejev bojni red rasuo. Cezarove trupe zarobile su oko 24 tisuće Pompejevih vojnika. Ostali su ležali mrtvi, ranjeni ili su pobjegli iz bitke. Cezar je izgubio samo 250 vojnika. Kada je došao Pompejev tabor, Cezar je rekao, to su htjeli. Kada se vratio u Rim, nakon što je slomio posljednje ostatke Pompejevih pristalica, Cezar se proglasio doživotnim diktatorom. Pa Za Rimljane je vrlo bitna bila tradicija, odnosno taj mos majorum, na način na koji su njihovi stari radili stvari. I tako da su kroz, kroz te sve rimske republike i kroz povijest koju možemo pratiti, oni bili zapravo, mi gledimo kao konzervativne i tradicionalni. Oni su bili vrlo inovativni i politički vrlo inovativni, ali svaku promjenu političku, svaku inovaciju političku morali su prikazati kao nešto što ima korijene u njihovoj prošlosti, u njihovoj tradiciji politici. Tako je Cezar vrlo inteligentno izabrao diktaturu, doživotnu. Diktatura je nešto iz rimske tradicije, republika je u opasnosti, znači to nije ne rimsko, to je rimsko, ali da kako prilagodio je, nije znači, znamo da su bili oni osjetljivi na, na kraljeve, na instituciju kralja, znači nije kralj, nego je diktator. Zvuči rimski, može proći doživotno, pa dobro, mislim, nije tako strašno. Tako da ta ideja o rimskom konzervativizmu treba se izbrisati. Oni su se mijenjali, mijenjali su se onako kako su okolnosti jeli, bile, ali su to sve uvijek prikazivali kroz krinkom povratka na staro, na ono neko imaginarno staro što će August koji, koji je bio majstor propagande u, i pokazati potpunu promjenu sustava kao povratak na staro, na ono originalno. Nakon bitke kod Farsale, Pompe je pobjegao dalje na istok. Bježao je sa svojom suprugom Kornelijom i najbližim prijateljima. Došao je na Cipar, a tamo je na vijećanju odlučeno da je najbolje skloniti se u Egipat. Ta zemlja nije slučajno odabrana. Njome je vladao Ptolomej, nekadašnji klijent Pompeja. Pompej se nadao toplom dočeku. Vladar Egipta krenuo je dočekati nekadašnjeg najmoćnijeg čovjeka Rima. Ali vladarevi savjetnici smatrali su da nema smisla razljutiti u tom trenutku najjačeg čovjeka Rima. Pompej se na egipatsku obalu iskrcao kod mjesta Peluzija. Tamo su ga dočekali Ptolomejev savjetnik Ahila, dva bivša centuriona, Septimije i Salivije, te oslobođenik po imenu Filip. Zadnje trenutke Pompejeva života ovako opisuje Plutarh u njegovom životopisu. A kad su se stali primicati obali, Kornelija zajedno s prijateljima Stroveslarke veoma je uzrojena gledala što će se desiti i počne joj se vraćati samopouzdanje kad vidi mnogo kraljevih ljudi kod mjesta gdje je barka pristajala, kao da mu žele iskazati počasnu dobrodošlicu. U to, dok je Pompej prihvaćao Filipovu ruku da se lakše pridigne na noge, Septimije ga mačem prvi probode od ostrag, zatim Salvije, a onda Ahila, trgnuvši svoje bodeže. Pompej, objema rukama povukavši togu preko lica, ne rekavši niti učinivši ništa nedostojno sebe, nego samo zastenjavši čvrsto podnese udarce, proživjevši godinu dana manje od 60, a život završi dan iza svog rođendana. Plutah tvrdi da su Ptolomej i njegovi savjetnici ovako razmišljali. Ako prime Pompeja, imat će Cezara za neprijatelja, a Pompeja za gospodara. Ako pak Pompeja odbiju, on će ih smatrati odgovornima, a Cezar će ih kriviti što su mu produžili potjeru za svojim najvećim suparnikom. Zato su Ptolomej i njegovi savjetnici odlučili ubiti Pompeja. Jedan od Ptolomejevih savjetnika, učitelj govorništva Teodot, sve je sažeo u jednoj rečenici. Mrtvac ne ujeda. Vjerojatno su tako razmišljali ljudi koji su skovali urotu u kojoj je 44. godini prije Krista ubijen Cezar. Oni su se, koliko je to sad moguće vidjeti, opet nemamo neki potpuni uvid, ovo je opet povijest uglavnom pisana koja dolazi od ljudi koji su opet imali svoju agendu u pisanju, koji su to vidjeli sa svoje perspektive svoga vremena. Ali ono što barem meni izgleda vjerojatno je da je dosta pripadnika elite postalo, e, kako da kažem, uplašilo se mogućnosti da više neće biti natjecanja između njih. Da je Cezar rekao to je bilo to, nećete se više igrati, sad ćete svirati, odnosno plesati kako ja sviram. I e, da je to izazvalo reakciju, da oni jednostavno neće imati ono što su oni zamišljali kao svoj libertas, kao svoju slobodu, a to je da biraju i budu birani unutar tih rimskih institucija, nego je Cezar rekao, mislim, ja ću nastaviti republiku, poštivat ćemo sve što je bilo, ali taj i taj bi trebao biti ovaj konzul. ne morate vi njega izabrati, ali ja bi volio kad bi taj taj bio konzul i da kako. I onda je Cezar je uvećao senat. S tim što se uvećava senat, on se razvodnjuje, sve više i više tih novih ljudi ulazi u senat, dosta pripadnika te stare aristokracije poginulo u tim sukobima i jednostavno mislim da je to bila, kako da kažem, isto tako emocionalna reakcija kojom je on, mislili su da uklanjanjem Cezara stvari se mogu vratiti na staro, što se pokazalo da nije, mislim, mi danas vidimo to potpuno nemoguće, ali vjerojatno je tako nešto bilo u njihovim glavama. Godine 43. prije Krista, nakon Cezarovog ubojstva, vlast u Rimu preuzela su ponovno tri čovjeka. Marko Emilije Lepid, Gaj Oktavijan i Marko Antonije. Ta trojica produžila su 37. godine taj triumvirat na još pet godina. U početku to je tijelo nosilo naziv triumvirat za organiziranje države. Vrlo brzo on se razvio u tijelo koje je zapravo vladalo Rimom i njegovim ogromnim posjedima. Bio je to takozvani drugi triumvirat. Onaj prvi 60. godine počeo se raspadati kada je na istoku zaglavio Marko Licinije Kras. On je na istok željen slave koju su imali Pompe i Cezar poveo sedam legija i napao je partsku Mezopotamiju. Parte vodila obitelj Surena. Kras je odlučio prijeći pustinju istočno od rijeke Eufrat i krenuo je prema Seleuki. Kod mjesta Kara napala ga je partska vojska. Njezinu udarnu snagu činilo je tisuću oklopljenih konjenika i deset tisuća strijelaca na konjima. Rimska konjica bila je malobrojna. Legionari su se okupili u veliki kvadrat, ne bili se štitovima međusobno štitili od kiše partskih strijelica. Rimljani su bili u klopci, opskrba im je bila onemogućena. Surena je pak za svaku desetoricu svojih vojnika odredio jednu devu koja je trebala nositi potrebštine i vodu. Parti su Rimljanima ponudili primirje, Kras je s Oktavijem i Petronijem, rimskim zapovjednicima, krenuo na pregovore o tom primirju. Kako je sve to završilo, opisuje Plutarh u Krasovom životopisu. Stade uz Krasa konj sa zlatnim uzdama, a stremeno drže, podigavši ga, pomogoše mu da uzjaši i onda stadoše trčati uzanj, tjerajući konja udarcima da ide brže. Oktavije prvi uhvati uzde, za njim Petronije, jedan od vojničkih tribuna, i onda ostali rimljani opkoliše konja pokušavajući ga zaustaviti i odvlačeći one koji su stiskali krasa s obje strane. Kad je nastalo gurenje i gužva, zatim udarci, Oktavije, potegavši mač, ubije konjušara, jednog od barbara, ali drugi ubije Oktavije udarcem od ostraga. Petronije nije imao oružja za borbu, nego udaren u oklop skoči neozlijeđen s konja. Krasa usmrti part po imenu Pomak Satra. Samo se deset tisuća rimskih vojnika izvuklo živo iz tog rata s partima. Nakon što je umro Kras, Pompe i Cezar brzo su došli u sukob. U drugom triumviratu glavnu riječ isprava imao Marko Antonije, ključni Cezarov vojskovođa. Oktavijan, mladi Cezarov rođak, bio je najmlađi, ali je vrlo brzo pokazao nevjerojatan politički talent. Lepid je bio najslabiji. Drugi triumvirat ugovoren je 43. godine prije Krista. Već sljedeće godine Marko Antonije i Oktavijan Lepida su lišili većine moći. Uzete su mu provincije Galija i Hispanija, ostala mu je samo Afrika. Samo je formalno uključen u produženje triumvirata. Na kraju je 36. Lepid pokušao pokrenuti pobunu protiv Oktavijana na Siciliji, ali su ga napustile one trupe koje su trebale krenuti u pobunu. Bez Lepida triumvirat nije imao smisla. Brzo su se Oktavijan i Antonije počeli sukobljavati. S jedne strane, činjenica je uvijek kad taj triumvirat postoji kao, kao trojka, da on donekle funkcionira, kad se raspadne na dva, da dolazi do prijetnje. Postojala je zapravo velika mogućnost u oba triumvirata da se rimski imperij raspadne na dva dijela. Jer upravo taj, taj dio ovamo od Italije, zapadni dio, ovaj dio istočni od Brindizija, znači od Grčke i dalje. Oba puta to je bila ta, ta fault line, ta, ta linija rascijepa razdora između, između unutar, unutar imperija. Opet su se pojavili igrači koji su bili vrlo bitni. Oktavijan je imao sreću da je nečak Julija Cezara božanskog Julije, kako to stalno isticao, jer <laughs> to je bila vrlo pametna strategija. On imao ljude oko sebe, poput Mecene ili Agripe, koji su bili vrlo, vrlo sposobni. Ovaj Marko Antoni imao slavu kao jeli, Cezarov drugi po, komandi, znači, a Lepid je tu nekako uletio zbog svojih, zbog svoje povezanosti i bio je vjerojatno zgodan da ne ispadne da sad ova dvojica sami dijele svijet. Onda opet moramo misliti o tim stalno mijenjajućim savezništvima između tih obitelji, odnosno pripadnika obitelji, kada je Oktavijan uspio zapravo od jednog političkog gubitnika, nezaštićenog, da postane igrač vrlo, vrlo bitan. Znamo i tu priču kad, su, kad je bila ta bitka protiv Bruta i Kasija, da se on izbjegavao ići u borbu, da ga je bolio trbuh ili tako nešto, da baš nije <laughs> nije baš bio osobito zainteresiran direktno za, za sukob i, za ratnu slavu, ali on je isto njega isto Cicero podržavao na početku, što mu je ovaj platio tako da je dao da mu se glava onaj odsječe, odnosno dozvolio Antoniju da, da, ga, da ga pogubi. Jednostavno to su beskrupulozni ljudi, sustav se raspao, a kad se sustav raspadne, onda jednostavno najjači su tu, najjači ostaju i e, stvar se kristalizirala vrlo brzo nakon, nakon Cezarovog ubojstva i, i uspostavljanja tog drugog takozvanog triumvirata. Godine građanskog rata i stalno trvenje stranaka i njihovih pristalica doveli su do ozbiljnog urušavanja obzira u Rimu. Objest je ponekad znala obuzeti ljude koji su se naticali za prvenstvo u Rimu. U vrijeme dok je Cezar proganjao Pompeja, Marko Antonije kao zapovjednik konjaništva, zapravo drugi čovjek do diktatora, vladao Rimom. Antonije, inače čovjek koji je s vojnicima jeo vojnički kruh i zbog skromnosti u vojničkom taboru bio omiljen kod legionara, u gradu je izgubio sve obzire. Plutarh u Antonijevom životopisu piše. Čestitim je i razumnim građanima, kako veli Ciceron, neprihvatljiv zbog svoga života. Da pače, mrzili su ga, jer su im se gadila njegova pijančevanja u nevrijeme, njegovo skandalozno rasipanje novca, vucaranje sa ženama, spavanje preko dana, besiljna pijana tumaranja, noćna bančenja, odlasi u kazališta i prisustovanje vjenčanjima glumaca i lakrdijaša, Pripovjeda se da je jednom ugošćen na svabi glumca Hipije i pošto je pio svu noć, Potom rano izjutra, kad ga je narod zvao na forum, izašavši pretrpan jelom, stao povraćati u togu koju mu je podmetnuo jedan od prijatelja. Ideja sajma za rimsku revoluciju dolazi od, od Mussolinija, dolazi od fašističkog režima u Italiji i način na koji je taj režim došao na vlast i način na koji je taj režim održavao se na vlasti kroz te polulegalne ili nelegalizirane osobne veze. To se tamo dogodilo, znači to je bila jedna katastrofa slična, ne znam, Prvom svjetskom ratu, gdje je došlo do možda ne razaranja svuda, to su ipak ograničeni sukobi, ali jednostavno ljudi su postali manje osjetljivi na neke stvari. Civilno društvo se raspalo u nekom smislu u kojem su Rimljani to nastojali održavati i kad je tu vojska ne postoje e, institucije države što bi mi rekli, to je ipak daleko, meni je uvijek e, zanimljivo kad ljudi nazivaju Rim državom i uvijek projiciraju 19. i 20. stoljeće. Zapravo ne, radilo se o jednom imperiju koji, kojim je vladala oligarhija. Kad se ta oligarhija, kad se konsenzus između oligarhije raspao, Logično nam se sve raspalo, nije postojao ni jedan drugi kohezivni element koji će ujediniti imperiji. Baš zbog toga sam dobija ideju o revoluciji, pošto upravo kroz tu revoluciju, kroz ostajanje jednog na vlasti, počinje proces intenzifikacije imperialnog diskursa, nešto, znači tog ljepila koje će držati imperij na okupu. A prije toga zapravo ga nije bilo previše. Postojala ta elita o kojoj smo govorili, o elitne obitelji, oni su imali neke svoje kodove ponašanja, ali izvan toga nisu eventualno emulirala ta, ta italske te provincijalne na elite poput Cicerovih predaka, ali to je bilo to. Znači nije postojalo to neko ljepilo koje je držalo imperij skupa izuzev vlasti i snage rimskih, rimskih legija. U lipnju 133. godine prije Krista Tiberije Sempronije Grakho i njegove pristalice, njih oko 300, pobijeni su toljagama i nogama od stolica na ulicama Rima. 12 godina kasnije Tiberijev brat Gaj počinio je samoubojstvo kada se suočio s oružanim napadima protivnika njegovih pokušaja reformi. Godine 82. prije Krista Lucije Kornelije Sula pobjedio je u prvom rimskom otvorenom građanskom ratu. Nakon toga uslijedili su mjeseci ubijanja i proskripcija. Godine 49. Cezar je prešao Rubikon i počeo je novi otvoreni građanski rat u Rimu. Četiri godine nakon prelaska Rubikona, Cezar je ubijen i počeo je novi građanski rat u Rimu. Iz tog će građanskog rata kao pobjednik izaći mladi Oktavijan. S njime će završiti ono što je Ronald Syme nazvao rimskom revolucijom govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilišta Macquarie u Sidniju. Pa moramo prvo shvatiti same te rimske izvore. Gotovo ništa nam nije sačuvano iz tog ranijeg perioda. Znači ono što imamo je Livije naravno. E, a što radi Livije? Livije zapravo stvara u jednom trenutku upravo te rimske revolucije kada je na osnovu tih nekih starijih vrela kao što je Fabije Piktor recimo ili, ili Polibije isto koji je pisao oni prerađuju rimsku povijest znači ponovno je izmišljaju tako da, da se ona uklapa u ovu, ovu rimsku revoluciju odnosno u stvaranje diskursa o carstvu odnosno o rimskom imperiju idealna slika je nešto što su čemu su rimljani uvijek težili, oni su uvijek htjeli pokazati sebe kao, kao grad država, kao svijet jednostavnih ljudi koji imaju gravitas, koji imaju određene ideale. Znači ta takozvana republikanska elita je imala jednu, jednu projekciju sebe koja kroz ta naša vrela nam, nam i dolazi i, i po tome i mi odnosno osobito naši predčasnici u 19. i 20. stoljeću su zamišljali prošlost Rimske republike. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o rimskoj revoluciji. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.